Maiorga pasatuta Napoleon bidea hartu baino lehen eskuinaldean da donibane garaziko WWFa. Hor, turismorako berrogoi bat bizitegi dira ameka mila metro karratu orotara. Badu ogoita marbat urte tokia erriko etxarena dela, baina WWF elkarte publikoak alokatzen duela. Istantian alokatze kontratu hori bukatuko da, hauzapesak errandauku nahizuela paradaz baliatu gunearen saltzeko. Loran intxospe donibane garaziko hauzapesa. Alors j'entends, on me dit euh, vous vendez, euh, vous vendez les, bijoux de famille, mais évidemment, euh, si on vend, c'est pour la mairie et c'est pour faire des projets pour les Saint-Janais. En leur proposant de racheter les murs, eux vont investir, vont rénover, et moi je me dis que si eux achètent, au moins, on est sûr que le VVF restera 10, 15, 20, 30 ans, puisqu'à partir du moment où on achète et on investit, on reste. Eta hor, bebe farena asustut, uh, gu ez gira batea doz, uh, nik uste beharko ditugun, eta agian jendea guilduko den uh, guri laguntzeko, hortzak erakutsi zenta uh, bizitegiak dira, mem uh, turismo gisa eta justu jendea ekarazten du untsa uh, da, baina ez dakigut, fein ikuste dugun bezala kostaldean zein arazo baden uh, bizitegietan, ez dakigut, eta behar ezko ukanen ditugu lako, uh, lako eraikuntza batzu, eta horren txaltzea, ezin pentsatuzkoa, guk ezin pentsatuzkoa atximaiten dugu. Euskalegiko kontseiluan mementuan saltzea ez da bozkatu, haute txiek ondoko hilabeteetan, ez da dute.